proposamena da eh, pertsona batek hartzen du kontratu bat eta kontratu hori lotua da gune bati. Eta beraz, uh, eh, doaintza joanen da inguruko ikastolari. Urriaren amajan abiatu dugu eta hilabete bateko operazio bat da, beraz uh, eh, azaren amajan bukatuko dena. Eta beraz, orain arte uh, egin dugu lehenpundu bat uh, urriaren hogeian, beraz, amar eguneko bilantxo bat da, eta epe hortan, berroita meka kontratatuak izan dira enargian, beraz, uh, mila bosteun eta hogeita amar euro bederen uh, emanak izan dira ikastola ezberdinaio.